मंझाउन हिकु चवंदड़ चयो त यूसुफ खे न मारियो ऐं जेकॾहिं की कंदड़ आयो त खूह जे तरे में खणी उछलायोसि त को वाटहड़ो खेसि कढी वेंदो